Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και εμείς με την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδος όπως και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μαζευόμαστε νοητικά και πρακτικά έξω από την επίγεια Ιερουσαλήμ στην οποία βρισκόμαστε για να υποδεχθούμε τον Κύριο. Άλλοι κατά το δυνατόν έτοιμοι νηστέψανε, εξομολογηθήκανε, προσπαθήσανε όσο το δυνατόν περισσότερο καθ' όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής να τηρήσουν αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία μας και να προσεγγίσουν τον Κύριο οι δυνατόν έτοιμοι. Άλλοι λιγότερο, χωρίς να τα έχουν καταφέρει όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής, ξεκινώντας κάπου από τη μέση, άλλοι σχεδόν καθόλου, αλλά έχοντας το μυαλό τους και την καρδιά τους έτσι στην είσοδο αυτή της Μεγάλης Εβδομάδας προσανατολισμένη προς τον Θεό, προς τον Χριστό μας που περιμένουμε όλοι μας να δούμε. Η ερώτηση είναι απλή. Και αν ο Κύριος που περιμένουμε να δούμε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε να ζήσουμε και να δούμε. Και αν ο Κύριος έρθει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα να μας εμφανιστεί κάπως διαφορετικά, όχι ως μία ευλογία, όχι ως μία ειρήνη μέσα στην ψυχή μας, όχι ως δάκρυα τα οποία έρχονται γιατί τα συναισθήματά μας και ο εαυτός μας όλος συμμετέχει στο πάθος του Κυρίου αλλά και στην αναμονή της Ανάστασης αλλά αν έρθει ως ενόχληση, ως πειρασμός, αν ο Κύριος έρθει στο πρόσωπο αυτού ο οποίος μας στεναχώρησε, αν ο Κύριος έρθει για να μας βρει στο πρόσωπο της μάνας μας ή του πατέρα μας που μας γκρίνιαξε και δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Αν ο Κύριος έρθει στο πρόσωπο του αδελφού που περιμένει απ' έξω για να τον οικονομήσουμε κι εμείς κάτι με τη βοήθειά μας. Αν ο Κύριος έρθει στο πρόσωπο της γυναίκας που κάθεται δίπλα μας στην εκκλησία η οποία μιλάει συνέχεια ή στο πρόσωπο του άντρα που κάθεται δίπλα στην εκκλησία και μας ενοχλεί. Αν ο Κύριος έρθει στο πρόσωπο όλων αυτών που συνοστίζονται και εμείς δεν μπορούμε να νιώσουμε ούτε χαρά, ούτε ευλογία, ούτε τίποτα. Με λίγα λόγια, αν ο Κύριος δεν έρθει όπως εμείς τον φανταζόμαστε ως αυτός ο οποίος έρχεται να μας μεταδώσει τη χαρά και τη ειρήνη και αυτή τη συναισθηματική πλήρωση αλλά έρχεται ως αυτός που θα μας ενοχλήσει. Τον Κύριο δεν τον προσεγγίζουμε ψυχολογικά. Δεν έρχεται πολλές φορές ως ειρήνη, ως χαρά, ως ευλογία. Ως ευλογία έρχεται πάντα, αλλά έρχεται και καλυμμένος στο πρόσωπο του αδερφού που εμείς πολλές φορές απαξιώνουμε. Στο πρόσωπο αυτού ο οποίος που στεναχώρησε. Στο πρόσωπο αυτού με τον οποίο τσακωθήκαμε και έρχεται για να δει πώς θα τον υποδεχθούμε. Έρχεται για να δει αν όντω όλη αυτή η προετοιμασία την οποία κάναμε 40 ημέρες για να τον υποδεχθούμε έρχεται να μας αλλάξει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον αδερφό δίπλα μας. Αν όλες αυτές τις 40 μέρες που περάσαμε νηστεύοντας ή εξομολογούμενοι Ήρθαν αυτές τις 40 μέρες και μαλακώσαν την καρδιά μας. Την αλλάξανε. Μας έκαναν άλλους ανθρώπους. Μας χαλάρωσαν μέσα αυτή την πίεση και την σκληρότητα και την σκληροκαρδία που έχουμε. Έτσι εμφανίζεται πολλές φορές ο Κύριος χωρίς να τον περιμένουμε. Πολλές φορές ερχόμαστε στην εξομολόγηση και λέγουμε Μα την ώρα της προσευχής δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πετάει το μυαλό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω που βρίσκομαι. Άλλα λέω, άλλα διαβάζω, άλλα καταλαβαίνω. Μα εκεί είναι ο Θεός. Εκεί που πετάει το μυαλό σου και προσπαθεί να το φέρεις πίσω, εκεί είναι ο Θεός. Εκεί που κάνεις πίσω τον εγωισμό σου, εις χάριν του άλλου, εκεί είναι ο Θεός. Εκεί που βλέπεις τον άνθρωπο δίπλα σου, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, ως εικόνα και ομοίωση του Θεού, εκεί είναι ο Θεός. Και εκεί μας περιμένει ο Θεός να τον συναντήσουμε. Στο πρόσωπο του άλλου που πολλές φορές απαξιώνουμε. Στο πρόσωπο του άλλου που πέφτει στα μάτια μας και εμείς πρέπει να μπούμε κάτω από Αυτόν. Γι' αυτό αυτή τη μεγάλη εβδομάδα που έρχεται, σε αυτές τις μέρες που ζούμε τώρα, ας περιμένουμε τον Θεό να τον δούμε στο πρόσωπο των ανθρώπων που μας στεναχωρήσανε. Ας σηκώσουμε το τηλέφωνο. Ας πάρουμε αυτούς οποίους δεν μιλάμε. Ας ζητήσουμε συγνώμη Α ζητήσουμε την ευχή των γονιών μα. Α κάνουμε πίσω τον εγωισμό μα, Ας παραμείνουμε εν σιωπή. Κανείς δεν μπήκε και δεν πήγε κοντά στον Θεό επειδή είχε δίκιο. Όλοι δίκιο έχουμε από τη μεριά μας. Πάμε κοντά στον Θεό μόνο επειδή αγαπάμε. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Just today, we are entering the Holy Week. Some of us have prepared during the whole period of the fasting, more than 40 days. We fasted, we came to confess, to ask for forgiveness in order to be able to meet the one who today is coming to meet us. Some of us did not start from the beginning. They started from the middle. They did not do everything that the church told them to do. Some of us did nothing and just wait a Holy Week in order to begin. Yet Jesus comes to see and meet each and every one of us. And now that we're entering the Holy Week, we try to approach God in a psychological way. A God that brings peace inside me, a God that creates tears in my eyes because of what has happened, a God that I will meet Him and when I will see him, I will fall on my knees and I will feel so much peace and love inside me. But yet, if God, that we are expecting to see in this way, does not come in the way that we imagine, but comes as an interruption, as someone who we don't want to see, as the face of somebody who tempts us, as the face of somebody who has done something which is not just against us, as the face of the person who comes near us and asks for help and mercy, as our colleague who, instead of loving us, he treats us in an unfair way as our father and our mother who begin instead of showing their love in the way that we expect to correct us and point our finger towards us. As our husband, our wife, our children, who does not allow us, who do not allow us to stay calm in this period of time, a period of holiness. This is how sometimes, or most of the times, God comes to meet us. Not as the source of peace, but as what we think an interruption that comes to ruin that peace and he waits to see if all the 40 days that we prepared ourselves for this event to meet Him has actually changed us, has made us softer, has brought in us what He is love. This is the God that we believe in not the God that we try to meet in the psalms and the hymns and the nice songs and the Byzantine music that brings tears to our eyes. But in the face of the brother that we do not want to see, that we do not want to be with him. And you're going to tell me, is it easy to understand that? Is it easy to accept that? Is it easy to react in in the proper way. No. But this is the person of the fasting that you did for 40 days. This is the, pers- the, the purpose of all your participation in the liturgies. We had every single week, two or three times, the person of change, the, per the purpose of meeting the other where he is, where he stands, vulnerable. And in the same way to show also our own vulnerability. God did not come to meet us as the perfect divine being, but as a humble person who shows his love to us in all kinds of ways. And this is what he expects from us. So, this Holy Week that begins from today, it is the day that you go back home, you pick up the telephone, and you ask for forgiveness from the people that you were not so fair. You forgive without being asked the people who were unfair to you. It is the moment that you go to your father and to your mother and you ask his blessing and you kiss his hand. It is the moment that you go to your wife and your husband and you hug them so that you can enter in this holy week, in this holy Jerusalem, to meet God in His passion, in the climax of His love on the cross. How can you meet somebody on the cross if you do not crucify yourself? God bless you.